so nostra genètica tenim el naturalisme i el no naturalisme. Així, el naturalisme i no naturalisme a l'hora de

podem intentar definir-lo descrivint doncs, el seu equivalent físic. Podem establir quina classe de vibracions de llum ha d'estimular l'ull normal perquè aquest, l'ull, el pugui percebre. Però n'hi ha prou amb una reflexió momentània per mostrar que aquestes vibracions lluminoses no són pròpiament el que entenem per elles no són el que persegueix. De fet, no ho hauríem pogut descobrir mai llur existència si no ens hagués afectat la diferència patent de qualitat entre els diferents colors. Tot el que tenim dret a asseverar és que són allò que en l'espai correspon al groc que percebem realment realment percebem no, però realment no percebem aquestes eh, formes jurídiques. Eh, Això no obstant, habitualment s'ha comès un error d'aquesta mena pel que fa a bo. Pot ser veritat que totes les coses que són bones també sí que pertanyen a totes les coses que són bones. Però un nombre més elevat de filòsofs ha pensat que quan esmentaven les altres propietats definien veritablement bo. Que aquestes propietats, de fet, no eren simplement altres, sinó que eren aquell moment, i això molt encadors. És a dir, les bodes, això, i el altre, i el de més enllà. de فراوت aquesta لديهم من حيث تصورنا شروط الأشواس تقريبا لكيت المعرضين هناك تيروس وتقريبا سيرس ناربيوس reacciona, etc. És evident que, que hi ha aquesta experiència natural, però aquesta experiència natural no dona resultat de percepció de La percepció de prou va més enllà, inclou una tentando pels seus elements naturals, i no solament pels naturals dels habitants químics, la naturalesa, el coneixement de la naturalesa, sinó en el seu sentit d'un conjunt de descriptors suposadament objectius que podem analitzar, que podem descriure, allò que és amor, allò que és dolor, allò que és bo, doncs no, no, no, no tenim cap explicació. No tenim cap explicació de què és bo, què és dolor, què és amor. Ens falta possibilitat mur que eh, ens permet rebatre qualsevol teoria perquè eh, aquestes teories, qualsevol eh, teoria, sempre ens planteja aquesta pregunta. I malgrat tot, que és bo? Ja em pots dir que bo és ser virtuós? Si me pregunta um الصحيح وحدوث virtuosa propia Roma professional, com conjunt d'ésser professional de la ciutat. hi ha aquesta eh, amb diferents avui. Aquesta vacança és una ètica, doncs, una eh, diferència ètica, perquè i a partir del, del coneixement d'aquest objecte, la realitat de la imuna, l'explicació d'aquest vell, aleshores per anàlisi ens va exposant en què consisteix, en què consisteix la, la voluntat, la humana. sentit. Això no té sentit, allò que dir, com quan intuïm i no podem ben bé explicar-ho tot, que una persona, doncs, el eh, qual eh, ens expliquen la batalla del Batum eh, durant la Primera Guerra Mundial, és diu el que tu és bo per mi és dolent, tot el que podem fer i hem de fer és dir eh, segurament no tens sentit comú. Pensa en sentit comú, eh, adapta't a un sentit comú en el bon sentit de sentit comú, eh? no de, del saber, qual compatible eh, que no resulti doncs, una al·lucinació per als altres, per un mateix, el sentit comú. Acaba proposant una ètica del sentit comú. practica en aquest sentit molt, està en la tradició de la filosofia empirista britànica. Està en la tradició de la filosofia empirista britànica. Ell és un filòsof empirista. Empirista i analític. Empirista i analític. Empirista, per què? Perquè malgrat que fa la crítica al naturalisme, és Pakistan. Expressió de, clarament de pertinença, com dic, de la tradició de l'activisme britànic i en clau d'un intuïcionisme que es resol en diguem, el bo i el plaer. I diguem, si ens pregunten, si ens pregunten què, però què és el plaer? I nosaltres diem, el plaer és el cos entre l'altre i l'altre, malgrat tot continuarà obert a la pregunta. Ah, si el bo és el plaer, vamos esta